Друге. Вбивця із Тополевого острова, безперечно, забагатів щонайменше на 10 мільйонів. Навіть переведена в долари ця сума була вельми значна. Третє. Незважаючи на те, що всю французьку поліцію було поставлено на ноги, П'єр Марла лишався невловним. Але, зрештою, грабують не для того, щоб потім не йдіти з мільйонами у схованці. Четверте. Лідія сама визнавала, що від того страшного вечора вона вже не така. І ніхто нічого не може для неї зробити. І ця дівчина шинку знала імена Орфея і Евредіки. Якщо навіть справді почула легенду по радіо, то лишалося щоб пояснити, чому вона читала небезпечні зв'язки. Та й висловлювалась зовсім не так, як її батько шинкар чи завсідники Птілідо. А принаймні, як та жінка, котра обертається у культурних сферах. Таким був підсумок, який я подумки підбив за своїм письмовим столом у спортивному відділі коли мої нерви трохи вгамувались. Колеги, які вважали, що я вже розквитався з тимчасовими обов'язками криміналіста, були б звичайно здивовані, якби могли зазирнути в той драматичний лабіринт, до якого я потрапив. Коли я прийшов до бару, Лідія вже сиділа за порожнім столом знаю, що подають у таких закладах, сказала вона. До речі, мені ніколи не хочеться пити. Однак Лідія згодилась на келих білого вина. Вона тримала склянку дуже просто, поводилась зовсім невимушено, але не так, як добре вихована дівчина, а з незрівняною природністю і гідністю молодих неприручених тварин. На неї вже задивлялося кілька піжонів, що обтирали ліктями прилавок. Я повів її до свого улюбленого ресторану. Лідія, сказав я тільки на ми сіли, я повинен зізнатись. Я стежив за вами. Знаю. Я вас бачила. Вам доведеться ще добре попрацювати над собою, якщо хочете стати поліційним інспектором. Дякувати Богові, Лідія розсміялась. На ній був блакитний светр, якого я раніше не бачив, зі звично закасаними до ліктів рукавами. Скажіть мені, принаймні, що не дуже на мене сердитися, а? Лідія знизала плечима. Хіба б я прийшла сюди? Ви поводитесь то як доросла людина, то як мале дитя. Чого ж на вас ображатись? Втім, мені подобається, що ви самі зізнались. І який же ви зробили висновок із вашого стеження? Я прикрив рукою її руку, що лежала на столі. Я зрозумів, що ви хочете виїхати звідси, Лідія. Це так. Мені треба виїхати. Треба? Так, треба. Ми сиділи самі на другому поверсі цього маленького ресторанчика, що нагадував м'яко освітлену художню майстерню. На стінах висіли досить посередні картини, меню нічим не вражало уяви, але тут панував затишок, у якому приємно відпочити. Навіть важко було уявити собі навколишній морок, увесь той темний, незнаний світ. Я знаю, про що ви думаєте, тихо сказала Лідія.